برنامه آرونیای واره دست بدیکه ایوار باش ایوار باش گهدارین دلال و عزیز از پیشکش فانا و نسرین کara yılan در هنر می تکنیکی براک özdemir به برنامه کیف خوشیه به برنامه روناهی ایواری قدرê saet û nîvekê em ê li gel we bin Bi rastî me kilamên gelekî hatiye ecibandin ji bo we amade kiriye Wêga vê kilama yekem em bînin ser radyoyê Romî Harkî dibêje bejnû bala te zirave. Please welcome Romy Hackey.